eu tô aqui pra te fazer um convite, tô ligando pra você. Que beleza, tô dentro, hein? Então peraí! Uh, é, chega aí! Alô, oi. Me diz como é que você tá? Tô bem. E a família como vai? Tá bem também. Você tá sozinho ou com alguém? Eu tô sozinho aqui. Então chega aqui, vai. Que tal a gente ir pra aquele bar? Sentar de frente um pro outro, tomar uma, relaxar, pedir o mesmo tirar gosto. Depois de cinco cervejas, daquele beijo gostoso que só a gente sabe dar. Vamos lá, esse filme eu já conheço todo. Mas quando eu quero que você fique, você vai embora. Quando eu tô quase te esquecendo, você liga e aqui cê fica, você vai embora Quando eu tô quase te esquecendo, você liga e chora Aí de novo a gente volta pra realidade Volta a viver entre o desamor e a saudade oh. É, GD, sei lá, Ana Prada e GD, que delícia Sim, eu posso ligar pra você também, não posso? Claro, por favor Então deixa comigo Fica à vontade diz como é que você tá. Eu tô bem. E a família como vai? Vai bem também. Você tá sozinho ou com alguém? Por enquanto eu tô sozinha, papai. E tal a gente ir naquele bar, sentar de frente um pro outro, tomar uma relaxar, pedir o mesmo tirar gosto, depois de cinco cervejas, daquele beijo gostoso. já a gente é. sabe. Ah, já conheço todo. Mas quando eu quero que você fique, você vai embora. Quando eu tô quase te esquecendo, você liga e chora. Aí de novo a gente volta pra realidade. Volta a viver entre o desamor e a saudade. Mas quando eu vejo que você fica, você vai embora. Quando eu tô quase te esquecendo, você liga e chora. Aí de novo a gente volta pra realidade. Gabriel Diniz! Obrigado pelo convite. Prazer viu? grande demais, honra muito grande. Você é maravilhoso. Tô todo molhadinho aqui. <laughs> Ai, que cantando delícia. pra você. Então nós Obrigado estamos mesmo. iguais aqui, conjugados. Já é explosão, já é explosão, já é sucesso, viu? Obrigada, viu? Deus abençoe você, sua carreira, muito mais sucesso pra você. É vocês. Gente, uma salva de palmas pro Gabriel Diniz!